45 skirsnis Dauguma Padnieprio valšių buvo retai apgyventi žemdirbystę, čia nedaug verstasi. Kolektyvinės duoklės tvarkė vadinamieji senoliai. Jos buvo dar nuo Algirdo Kestučio laikų tradiciškai suskirsytos pagal Vilniaus ir Trakų raktus. Bobruisko valšius buvo net apibrieštai padalintas į Vilniaus ir Trakų pusės – Rytiniam Vilniaus vaivadijos pakraščių priklausė anksčiau įėję į Vitebsko žemę Mohiliovo, Knežičių, Teterino, Obolcų valščiai. Pastarajame dar nebuvo nutautėję Algirdo čion atkelti lietuvių kaimai. Kaip miestas, 16 amžiuje sparčiai augo Mohiliovas. Naugardukas Vilniaus vaivadėjoje išlaikė savo ypatingą padėtį, kai buvęs atskiras kunigaikštijos centras. Jo vietininkai išliko savarankiški, jais buvo skiriami didikai – Petras Mantigirdaitis 1431-1452 pirmaisiais 16 amžiaus metais kunigaikštis Simonas Alšiniškis, Petras Glebavičius, Albertas Goštautas, kunigaikštis Jonas Glinskis. Didžiuoju kunigaikščiu tapus Zigmantui II, Naugarduko vietininkas imtas vadinti vaivadą. Stipri mūrinė Naugarduko pilis leido gyvuoti kitiems vietiniams ureidams – pilininkų, arklidininkų, raktininkų – Naugarduko pavietui priklausė Naujasodžių, Kubarkus, Horodečnus, Bretenus, Basino, Polbreho, Doletičių, Liupčiaus, Ostašino, Negnevičių, Polonajos, Koreličių, Sveržino, Cirmus, Polonkos, Počiapovo, Lechovo, Bobro valšiai. Kariniu atžvilgiu Vilniaus vaivado žiniai buvo priskirtos Lutsko, Kletsko, kunigaikštijos pietuose, Stislaulio, Zaslaulio, Drutsko, Solomerečės kunigaikščių žemės rytuose. Centre dar buvo išlikę Giedraičių, Alšeinų, Svyrių, Trobų kunigaikščiai, tačiau jų valdos faktiškai virto ponų ar net bajorų, ypač tai pasakytina apie lietuvius katalikus Svyrių ir Giedraičių kunigaikščius dvarais. Visi jie taip pat turėjo atvesti savo karių kontingentus Vilniaus vaivadai. Trakų vaivadijos centras buvo trakų valščius, tiesiogiai valdomas paties vaivadus. 16 amžiaus pradžioje jis pradėtas vadinti pavietų. Kelis lietuviškosios vaivadijos dalies valščius ir Gusko valščių pagiryje taip pat administravo trakų vaivada. Kai kurie jų, pavyzdžiui, žiežmarių, turėjo savo vietininkus ar laikytojus. Kitus valščius vaivada valdė tiesiogiai – upytę, kurklius. Jo duoklės buvo skirtos specialiai vaivadai išlaikyti. Šis valšių skaičius nebuvo pastovus, panašiai kaip ir Vilniaus vaivadijoje būta trakų tijūnijus, kurios tijūnas rezidavo senuosiuose trakuose. Jo žinioje buvo aukštadvario ir jėzno dvarai su valščiais. Didžioji vaivadijos lietuviškųjų valščių dalis – 16 amžiaus pradžioje jau buvo virtusi dvarais, o jų vietininkai laikytojais. Dar sūniškis, semeliškis, stakliškis, birštonas, pune, alytus, nemunaitis – Daugai, Merkinė, Perloje, Valkininkai Lieponys, Eišiškės Rodūnė, Dubičiai Kaneva, Pervalka, Ažas Perlamas, Vosyliškės. Vienvalšiais dar buvo likę paparčiai su vieviu, streivininkai, kur palivarkams skurtis iš dalies trūkdė miškai režerai. Dvarai svirto ir lietuviškoje kaiminystėje esantys rusiški valščiai – Ostrinas, Žolutkas, Izblianai, Molčadį. Seni rusiškiai centrai Slanimas, Valkoviskas, Kamenecas išlaikė savo teritorinę reikšmę. 16 amžiaus pradžioje jų apygardos buvo laikomus pavietais. Valkovisko pavietui priklausė Naujadvario, Pabojevo dvarai ir Stibohovo, Porozovo valščiai, Slanimo pavietui Slanimo, Zditovo, Derevnajos, Lososnajos dvarai, Kameneco pavietui jo pėdės išlaikė karinę reikšmę Kameneco ir Trostijanicos valščiai. Į pavietus labai ryškiai pasiskirstė lietuviškoji Kauno, mišrioji Gardino ir rusiškoji Brastaus apygardos. Jas valdėjai atskirą jurisdikciją turį seniūnai, jų pilys išsaugojo ne tik karinę, bet ir rezidencinę reikšmę. Kauno pavietui priklausė Kauno, Karmėlavos, Gegužinės, Rumšiškių valščiai, Gardino pavietui Žoroslavko skydelio Dubnos mostų su miesteliu, Odelsko su miesteliu, Molevicos, Sokoldos, Jetvesko, Svetsko dvarai ir Gardino valščius. Brastos įskirtinumą kažkuria dalimi lėmė jos priklausimas Lenkijai 1390-1408 metais ir istorinė priklausimo palenkiai tradicija. Dar išskirtinesnė buvo tik rausios arba vakarų palenkės kolonizuotos mozūrų bajorų ir miestelėnų padėtis. 14 amžiaus pabaigoje ją buvo užėmę mozūrai. Vytautų didžiajam ją atgavus mozūrams buvo likęs Drohičinas, o nužudžių Zigmantą I, jie vėl užėmė visą palenkę. 1444 metais ją šį kartą ir su Drohičinu atsėmė Kazimieras I. Drohičino ir Melniko bajorams buvo palikta Lenkų teisė. 1501 metais ji buvo pripažinta ir Bielskui. 1513 ar 1514 metais Bielsko, Dragičino ir Melniko pavietai buvo apjungti į Palenkės vaivadiją, tačiau ši vaivadija kariniu požiūriu liko trakų vaivado žiniuje. Per 15 amžių buvo iš naujo apgyvendinta trakų vaivadijai priklausanti už nemunį. Dauguma naujų gyventojų ją atsikėlė iš Kauno ir žemiau jo esančių panemunės apylinkių, tik pietinėje užnemunės dalyje apsigyveno išeivė iš pietų Lietuvaus. Pirmiausia buvo įsisavintos arčiau Nemuno esančios žemės, kuriuose net ir sunkiausių 14 amžiaus antrosios pusės metu buvo išlikę daugiau gyventojų. Kolonizacinis rautas linko į vakarus. Kolonistai pleištai skynėsi į išvešėjusias gires – Naujai besisteigiantys laukai nutysdavo link Prūsijos sienos ir būdingų užnemunės administracinių vienetų tapo traktas. Nemaža kairiosios Nemuno pakrantės dalis buvo priskirta netrakų vaivadėjai, o žemaičių seniūnijai, konfesiniu požiūriu žemaičių vyskupijai, kadangi jos kaimai susidarė iš Nemuno žemupio dešiniojo kranto atsikėlėlių. 16 amžiaus pradžioje už Nemunėje jau atsirado miestelių, dvarų ir parapijų. Iš etinių lietuvių žemių mažiausiai pakito žemaičių seniūnijų struktūra, nors žemių sudėtis bei ribose čia keitėsi. Siaurame dešiniausios Nemuno pakrantės ruožė iki pat Jurbarko po 14 amžiaus, 15 amžiaus pradžios nuniokojimų apsigyveno ne žemaičiai, o vidurio lygumos pietinės dalies aukštaičiai. Ir 14 amžiuje šis ruožas buvo tiesioginėje didžiojo vėliau trakų kunigaikščio žinioje. 15 amžiuje čia susidarė Vilkijos, Veliuonos, Kirsnemunės didžiojo kunigaikščio dvarai. 1441-1442 metų privilegija Kazimiras I pažadėjo daugiau valdovo dvarų Žemaitijoje nesteigti, tačiau šis ruožas, prie jo dar prisidėjo jos vainų dvaras, kaip ir 14 amžiuje, liko domeno priklausiniu, nors ir įėjo į Žemaičių seniūniją. Didžiųjų kunigaikščio siekimas greitai integruoti į savo domeną visą žemaičių seniūniją susidūrė su augančio žemaičių bajorų viršūnės separatizmu. Kazimiero pirmojo privilegija nužymėjo kompromisą, leimusi į visą tolesnę žemaitijos padėtį bei raidą. Didžiojo kunigaikščio dvarai kontrastavo su savo savitumą išlaikančiai žemaičių valščiais. Vieningos seniūnijos administravimo centro nebuvo, žemaičių seniūnas rezidavo kražiuose, vyskupas varniuose. Neišaugo žemaitijoje ir žymesnio miesto – Nuo 16 amžiaus pirmą trečdalį kraštą jau nusėjo miestelių tinklas. Valšius administravo tijūnai, nors juos turėjo ne visi valščiai. Visi žemaitijos surėdai daugiausia tijūnai buvo krašto seniūno žinioje. Žemaitijos ankstyvojų feodalinė struktūra ir didžiojo kunigaikščio valdžiaus apribojimas neleido spačiai aukti bajorų tuo pačiu ir bažnyčio žemėvaldai. Ponų latifundijų krašte beveik neatsirado. Šios aplinkybės žemaičių seniūno valdžia padarė tokią stiprią, kokios nebuvo kitoje valstybės vaivadijoje. Seniūnai disponavo renta, servicijomis, angarijomis, pirmiausia nepamirždami savęs. Su nedidelė pertrauka 15 amžiaus viduryje Kesgailus, paveldėdami žemaičių seniūno urėdą, valdė kraštą daugiau kaip šimtą metų. Tačiau bajorų luomo formavimasis savo orbiton įtraukė ir žemaičių bajoriją. Jei kitur bajorų teisių didėjimas lėmė jų susidūrimą su ponais kaip žemvaldžiais ir urėdais, tai žemaitijoje buvo būdingas beveik vien pastarasis kolizijos akcentas, nes čia beveik nebuvo ponų žemėvaldus. Ši situacija leido didžiajam kunigaiščiui sustabdyti žemaitijos virtimų kesgailų kunigaikštyje procesą. 1526 metais mirus seniūnui Stanislovui Kesgailai, Zigmantas II, skirdamas seniūnų jo sūnų Stanislovą, peržiūrėjo rentaus įplaukas ir didesnę krašto valščių dalį pasėmė tiesioginien žinion, paskirdamas jiems savo laikytojus. Tai buvo Vilkijos, Velionos, Kirsnemunės, jos vainių dvarai su valščiais ir Beržėnų, Užvenčio, Dirvėnų, Biržinėnų, Viešvėnų, Telšių, tverų, rietavų, šiaudų, gondingos, pajūralio, palangos, karšuvos, kaltinėnų, pašilės, ariogalos valščiai, jurenta ėjo didžiajam kunigaikščiui. Seniūno žinioje liko kur kas mažesnė valščių dalis – kražiai, kelmė, vidukliai, žarėnai, karklėnai, ten džiaugala, medingėnai, pavandeniai, patumšiai. Kai taliojosi Jurbarko dvaro priklausomybė, Kariniu atžvilgiu žemaičių senūnui priklausė visi seniūnijos valščiai. 1527 ir 1529 metais Žemaitijos nuostatais didysis kunigaikštis sutvarkė išaugusią krašto rentą. Nuo Žemaičių kunigaikštyje jie seniūnyje buvo laikoma nuo 1441-1442 metų, oficialiai nepriklausė didžiajai Lietuvos kunigaikštijai siaurąją prasme, tačiau faktiškai jis su Vilniaus ir Trakų vaivadijomis sudarė lietuviškai valstybės centrą. Neturtinga, bet gausi žemaičių bajorija daug lėmė pakeliant lietuvių bajorų nuošimtį bendroje šio luomo sudėtyje. Vilniaus ir Trakų vaivadijos pirmavo gaunamus produkcijos luominės struktūros susidarymų, kūrybos potencialo ir politinių ryšių srityje. Ištisos lietuvių valstybės mastu prasidedant 16 amžiui susiklosti jaunos luominės struktūros žemių federacija su aiškia politinė hegemonija turinčių trijų lietuviškųjų vaivadijų branduolių. Valstybė nebuvo ištisai centralizuota, tačiau ją vienijo susidariusi vieninga teritorinio valdymo pareigybių sistema. Vaivadas, didelę pilių seniūnų, dvarų laikytojų ir valščių vietininkų dalį skyrė pats didysis kunigaikštis. Šis mechanizmas laikė ekonominius ir karinius valstybės svertus. Lietuviškojo valstybės centro feudalizacija dėka centralizacinių valdovų pastangų lydimų intensyvaus leno teisės recepcijos pakrypo spartaus privačio žemė valdos augimo kryptimi. Tai lėmė greitą tiesioginių smulkių didžiojo kunigaikščio vasalų sluoksnio susidarimą. Besiklaustanti daugia pakopė valdovo kontroliuojama urėdų ir dignitorijų sistema nenutraukė šių vasalų, disponuojančių veldamais tiesioginių ryšių su monarchu. Todėl stambesnėji vietiniai administratoriai netapo savo tvarkomų žemių valdovais, o tik pasidarė didelių dvarų žemvaldžiais ir valstybės dignitoriais. Tuo pačiu buvo peršauktas klasikinio feudalizmo raidos ištisinio feudalinio susiskaldymų ir riterių korporacijų susidarymų etapas – iš karto sukurta teritorinė luomenės visuomenės struktūra. Veldamo atsiradimas Lietuvoje atitiko Karolio Martelio patvarkimus Frankų monarchijoje. Tačiau spartus visų lygių žemė valdos augimas ir bajoriškųjų teisių recepcija neleido didžiosios riterių dvarų dalies pajungti sričių valdytojams ir įsigalinčią baudžiavą padarė ne teritorinių grafiščių bei hercogijų, o luominių struktūrų ir dignitorijų pagrindų – Iš lietuviškojo branduolio šis procesas išplito į rusų žemės. Išlikusios smulkios kunigaikštijos prilygo naujai susikūrusioms ponijos latifundijoms. Pastarosios labiausiai koncentravusi etninėje Lietuvoje ir lietuviškoje Rusijoje. Radivloms priklausė Dubingiai, Medilas, gautas kartu su Bagdono Sakavičiaus anūkės Elžbietos ranka, Vilniaus vaivadėjoje – Gonionzė Palenkėje, goštautams Geranainiai ir trobos gautos kraičiu Vilniaus vaivadijoje, Tikocinas Palenkėje, Zabrezinskiams ir Dorohostaiskiams Ašmena, didžiojo kunigaikščio Ašmenaus dvaro kaiminystėje, Vilniaus vaivadijoje ir Simnas užnemunėje. Kesgailo žemaitėjoje valdė platelių pilį ir beržoro, ginteliškės šiaulėnų, garždų, akmenos, batakių dvarus – Golionzijais Radvilaus 1515 metais gavo iš Vokietijos imperatoriaus kunigaikščio titulą. Goštautai giminiavosi su Alšėnų ir Trobų kunigaikščiais, paveldėjo pastarųjų valdas. Albertas Goštautas Vokietijos imperatoriaus buvo pakeltas geranainių grafu. Ponų viršūnė įgyjant titulus, o smulkiųjų kunigaikščių, svyrių, giedraičių, daugelio rusų, žemėvaldai mažėjant iki bajorų dvarų dydžio, XVI amžiaus pirmoje pusėje šiaus abi socialinės grupės susilėjo į vieną didikų terpę. 15-16 amžių sandūroje kunigaikščiai dar sunkiai tai suvokė. Kai Aleksandras Chotkevičius kunigaikštį Masalskį pavadino broliu, pastarasis įsižeidė. Teritorinio valdymo aparatą išlaikė vietoje skirstoma renta. Ją reikėjo surinkti ir tai galėjo padaryti tik savo tarnus bei parankinius turintys žmonės. Kuo aukštesnis buvo reidas – tuo daugiau tokių parankinių reikėjo, taigi jau vien techninių požiūrių šias pareigas atlikti pajėgė tik didikai. Eiliniai bajūrai ir miestiečiai smulkiuosius surėdus galėjo gauti tik būdami didžiojo kunigaikščio ar didikų parankiniais. Leninė priklausomybė įsitvirtino tiek per žemė valdą, tiek per tarnavimą be žemės. Pastarasis buvo tik pirmosios palydovas. Valstybės teritorijos valdymo sistema užtikrino, kad esminė rentos dalis patektų į didžiojo kunigaikščio rankas. 15 amžiuje didėjant pinigų apyvartai, čia daug lėmė karčiamų ir muitinių augimas, pinigų rentos atsiradimas bei didėjimas, sparčiai kito įplaukų pobūdis. 15 amžiaus viduryje didysis kunigaikštis savo tarnams dar dažnai atsilygindavo natūrą. 15-16 amžių sandūroje atsiskaitimas pinigais gerokai išaugo. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje netapo centralizuota monarchija, tačiau luominės struktūros kūrėsi ne jos atskirų žemių, o visos valstybės mastu. Tai lėmė šalies integraciją jų pagrindu. B. Luominių valstybės dignitorijų sistemos ankstyvoji fazė. Karinės monarchijos vietininkų institutas, plečiantis pilių ir kiemų tinklui, bei sudėtingėjant rentaus išrinkimui, XIV amžiaus pabaigoje jau įgavo veiklaus specializacijos ir socialinio pastovumo bruožus. Reiškiai įsiskyrė šio instituto elitinį terpį. Jos atstovai susiję su valstybės teritorijos centrinėmis struktūromis tapo betarpišką Gediminaičių dinastijos atramą. Politinės izolacijos pašalinimas, lėmęs nuolatinius dalykinius ryšius su kaiminių valstybių valdžiaus institucijomis, šio elito improvizacinę veiklaus specializaciją keitė jau pastovę socialinę padėtimi. Visą tai teikė galimybių plėsti savo žemė valdą, burti kaimynus ir įsikeitelius, įsisavinant naujus laukų, almendos, nedirbamų žemės priklausančios visam laukui plotus. Šios galimybės sutapo su pirmosiomis veldamų prievolių donacijomis. Jogailus 1382-1392 ir Vytauto didžiojo 1392-1430 laikais stambiųjų bajorų elitas gavo pagrindinę atsirandančių veldamų dalį ir galutinai monopolizavo svarbiausias valdymo pareigybės tiek valstybės centre, tiek jos periferijoje. Stambiausios žemė valdos susiklaustymas ir jos atstovų įsitvirtinimas teisiškai apibrieštai su reidais, iš Lenkų pasiskolintas terminas – virstančiuose pareigybėse buvo neatskiriami. Turtingų žemvaldžius ir potencialiais dignitoriais virtusius stambius bajurus imta vadinti lenkiškų ponų terminu. Tarptautiniai sutartys bajūrų elitą pradėjo vardinti jau 14 amžiaus 8 dešimtmetyje. Jei 1385 metų kreivo sutartyje jo gaila tik užsiminė apie Lietuvos bajūrų pritarimą šiai sutarčiai, ką kažkiek galėjo lemti ir Lenkų pusės pageidavimas bei sutarties laidavimo paritetinės nuostatos. Tai nuo 1390 metų Vytauto laiduoto žemaičių sutarties su Vokiečių ordinu sutarčių preambulėse ar koroboracijose Lietuvos bajūrų elito atstovai ėmė nuolatos figuruoti kaip susitarimo subjektai. Jų pridedami ant spaudai – jau turėjo patvirtinančią galę neapibrieštų agentų virtimų įteisintais dignitoriais procesą, spartino vyskupų atsiradimas bei jų įtraukimas į valstybinės veiklos aktus. Jau Vytauto didžiojo sutartis laiduodavo keliolika ar net keliasdešimt stambiųjų bajorų ir tik keli kunigaikščiai. 1413 m. Horodlė sutartis, recipuodama Lenkų heraldiką pušimčių lietuvių bajorų šeimų ar giminių, nubrėžė elitinį stambiausios bajorijos ratą. Tarp valstybinės Vytauto didžiojo sutartys leidžia išskirti kur kas siauresnę šio rato viršūnę. Lietuvoje ryškiai iškilo tik keliolika aukščiausios bajoriškos diduomenės šeimų. Tai buvo Čiupurna, Sungaila, Daugirdas Mingaila, Astikai, skilę į Astikus ir Radvilas. Goštautai, Valimantaičiai, tarp jų Kesgailus, Manvidai, Mantigirdaičiai, Davainus, Sakai, Sakavičiai, Nemirus, Nemiravičiai. Per 15 amžių anksčiau ar vėliau iš istorijos arenos pasitraukė Čiupurna, Sungaila, Daugirdas, Mingaila, išnyko tiesioginiais Manvidų ir Mantigirdaičių linijus. Sumažėjo, nors ir nebuvo labai didelį, Davainų, Sakavičių, Nemiravičių reikšmė, Užtat goštautai, astikai, radvilos, kesgailus tapo ponijos viršūnę. Į ją 15 amžiaus antroje pusėje, 16 amžiaus pradžioje įsiterpdavo pavieniai naujokai, kaip antai Alekna Sudimantaitis ar Mykolas Glinskis. 15-16 amžių sandūroje šią viršūnę papildė lietuviškoji Zaberezinskių ir Palenkės kiškų giminiais. Lietuviškajame litui neprilygo, bet irgi pasiekė ponų ir pareigybių dignitorių lygį rusai Hotkevičiai, 15 amžiaus pabaigoje Sapiegos ir Bohovitinovičiai, 15-16 amžių sandūroje. Daug pasitarnavę Vytautų didžiajam mokyti Lenkai, Mikalojus Sepienskis, Mikalojus Cebulka, Jonas Maldžikas. Lietuvoje testinės karjeros nepadarė o jų veikla neperžengė ekspertų specializacijos ribų. Vokietis Konradas Frakembergas 1418 metais buvo švitrigailą palaikančių sąmokslininkų nužudytas. Iki 16 amžiaus pradžios beveik visa ponų viršūnė paliko lietuvišką. Horadlės privilegijos 1413 metais įsteigtos pirmosios teritorinio valdymo dignitorijos Vilniaus ir Trakų vaivadystės ir kaštelionystės – tapo lietuviškos ponų viršūnės monopoliu ir aukščiausių pareigybių virtimo etatinėmis dignitorijomis katalizatoriumi. Per 15 amžių susiklaustė teisiškai apibrieštų pareigybių urėdų sistema. Vyriausiai centro ir teritoriniai urėdai turėjo garbėjus pareigybių statusą ir oficialiai buvo vadinami dignitorijomis. Lietuvių ponai užimdavo ir rusiškųjų žemių vietininkų ar vaivadų vietas, bet dažniausiai siekdavo valstybės centro teritorinių ar jos centrinių pareigybių. Be to, jiems trukdė ir rusiškųjų žemių, ypač voluinis vietiniais įduomenės konkurentai. Labiau ponai stengėsi sujungti savo rankose kelis surėdus, kurie užtikrindavo jiems tiek pajamas, tiek įtaką įvairiose gyvenimo srityse. Pareigybų sistema įgavo recipuotus iš Lenkijos etatus, tačiau tai buvo daugiau jų statuso įforminimas, o ne lenkiškosios tvarkysenos įdėgymas. Apibrieštaus surėdų sistemų susiformavimas laidavo Lietuvos feodalinėje diduomenėje apibrieštą poziciją valdant valstybę ir lygiavertę kitų kraštų diduomenėje visuomeninę padėtį. Šią sistemą vainikuojanti dignitorijų viršūnė vienijo luominės valstybės vykdomosios valdžiaus šakines ir teritorinės institucijas reprezentavo šią valstybę tiek viduje, tiek išorėje. Ir valdovas ir dinastija šios reprezentacijos monopolį prarado. Šalies urėdai buvo skirstomi į centrinius ir teritorinius. Teritorinė vaivadų seniūnų laikytojų tijūnų hierarchija atitiko susiklaušiusią vaivadijų pavietų valščių sistemą. Centro urėdams taip pat buvo recipuoti lenkiški pavadinimai, tačiau ši recepcija vien tik išoriškai įformindavo vietinėmis sąlygomis susikūrenčias pareigybės. Šie urėdai išaugo iš didžiojo kunigaikščio domeno tvarkymo poreikių, todėl daug kur nebuvo atskirto šalies ir valdovo rūmų valdymo funkcijos. Urėdų sistemai plėtojantis jau apie 15 amžiaus vidurį išiškėjo šių funkcijų polarizacija, kurios svarbiausias bruožas – valstybės valdymo urėdų viršūnės įsiskirimas į aukščiausią šalies dignitorijas ir smulkių rūmų urėdų tapimas faktiškai fiktyviomis pošmenomis. 15 amžiaus pradžioje atsirado reprezentaciniai maršalkos, kiek vėliau didžiojo maršalkos dignitorija atsakiusi už tvarką, saugumą bei etiketą didžiojo kunigaikščio asmenį supančioje aplinkoje.